الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Aziz kardeşlerim, hamunuzsun. bu mübarək ayda Allahdan sülh, əmnəmanlıq, rəhmət və xeyir, bərəkət diləyib dua edib deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Hamımızın adından Allaha yalvarıram ki, Allah subhanət hələ bizə bu ayda oruç tutmağı sona kimi, ibadətlərimizi vaxtı-vaxtında etməyi, dualar etməyi müvəffəq eləsin. Sonra da bunları bizdən qəbul eləsin. <clears throat> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa ayələrə nisbətən bu ayda daha comərd olardı. Comərdliyi də onun əsas iki əməlinə aid idi. Bir, Quran oxumaqla, daha çox Quran oxuyardı, bir də sədəqə verməyə. Bacardığı qədər başqa aylardan fərqli olaraq daha çox sədəqə verərdi. Zəngin adamların əksəriyyəti zəkatını saxlayır həmişə Ramazanın birinə. Ramazanın biri zəkatını çıxarsın, Ramazan boyu kasıblara paylasın. Və mənim də bugünkü mövzum sizə danışacağım sədəqə ilə bağlıdır. Bundan bir çox müsəlmanlar qafildirlər. Bugünkü gündə müsəlmanlar ancaq zəkat çıxarır, o zəkatı paylayır və düşünür ki, boynunda olan vacibi yerinə yetirdi. Halbuki, sahabələr ancaq zəkat çıxaran adama pis baxırdılar. Onu xəsis, baxıl hesab edirdilər simiz hesab edirdilər. Ancaq zəkat çıxartmaq o deməkdir ki, ildə bir dəfə kasıba kömək edirsən. Sahabələr mütamadi olaraq kasıblara əl tutardılar. Hətta İmam Buxarinin səhihində rəvayət gəlir, sahabə deyir ki, kasıb qardaşlarımız bizim yanımıza gələr, bizdən kömək, yardım istəyər. Bizim isə heç onlara verməyə bir şeyimiz olmazdı. Gedərdik bazara, yük daşıyardıq. Onun müqabilində aldığımız o xurmanı, arpanı gətirib onlara verərdik. O qədər özümüz, özümüzü xoş hiss eləyərdik ki, böyük bir iş gördük. Sonra həmin sahabə deyir, indi isə hər birimizin yüz minlərlə varı dövləti imkanı var qat-qat, əvvəlkindən qat-qat artıq Allah yolunda sədəqə verir, amma o ləzzəti ala bilmirik. Ola bilər sizin aranızda çoxdan İslamda olan qardaşlarımız olsun. Yadına gələr bir zaman qardaşlardan heç kəsin miniyi, maşını olmadığı bir vaxtda kiminsə aramızdan birinin sınıq salxaq bir rus maşını, Jigulisi deyək, var idi. Cümə namazına gedəndə 6-7 qardaş doluşurdu o maşına namaza. Namazdan çıxandan sonra çıxıb gedib bir yerdə oturub bir çay, bir-birindən hal-əhval dərdləşirdilər, mehriban idilər. İndi həmin qardaşların hər birinin özünün maşını var. Lakin o mehribansılıqdan daha əsər əlamət qalmayıb. Hətta bəziləri bir-birinə salam verməyə ərinir. Maşınla yanından keçəndə bir dənə bip eləyir, bu da olur onun salamı. Acınacaqlı vəziyyətdir ki, bu var dövlət insanı azdırır. Sədəqə isə o deməkdir ki, və diqqət edin, sədəqə Allahın qəzəbini soyudur. Sədəqə Allahın qəzəbini soyudu. Ola bilərsən, o var dövlətinlə elə nalayiq, elə yaramaz işlər görəsən, Allaha qəzəbə gətirəsən, amma sonra onun arxasınca sədəqə verəsən və Allahın mərhəmətini qazanasan, mərhəmətinə qovuşasan. Peyğəmbər s.ə.v deyir axı, pisliyin arxasınca yaxşılıq edin ki, o pisliyi silib aparsın. Sədəqə də günahları silmək üçün bir səbəbdir. Abu Hureyra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Diqqət edin, bu, hədis, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üç şeyə toxunur. Ondan birini danışacam ancaq, sədəqəni. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, sədəqə var dövlətdən heç bir şey əskiltməz. Həmsinin adam başqalarını, yəni möminləri əff etməklə Allah subhanət alənin yanında hörməti artar və bir də Allah rizası üçün kim təvazökar olarsa, Allah onu ucaldar. Nə qədər elmin olur olsun, nə qədər pulun olur olsun, nə qədər gücün olur olsun, heç kəsə yuxarıdan aşağı baxma. Allah elə eləyə bilər ki, yuxarıdan aşağı baxdığın adam elmi artar, səni otuzdurar yerinə. Pulu artar, yenə səni rüsva eləyər, alçaldar. Gücü artar, sənə qalib gələr və s. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, sədəqə maldan heç bir şey əskiltməz. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Bu deməkdir ki, nə qədər sədəqə verirsən, ver, sənin malından heç nə əskilən deyil. Bir manatın var idisə, sənin artıq mükafatının üstünə 10 qat artıq, 100 qat artıq, 700 qat artıq. İndi Allahın mərhəmətindən asılıdır və bir də sənin niyyətindən. Artıracaq. Heç nə əskilən deyil. Bu bir. İkincisi, 100 manatın varsa, deyək ki, 10 manatını sədəqə verirsənsə, 90 manata Allah Taala bərəkət verir. Başqa birisinin 100 manatı var, xəsislik edir, sədəqə vermir, 100 manatının bərəkəti gedir. 1000 dənə qoyunu var adamın, zəkatını vermir. Sədəqə vermir. Bir də görürsən, qoyunlara xəstəlik düşdü, yarısı məhv oldu. Özü də başa düşmür ki, bu bəla ona hardan gəldi. Bu bəla ona xəsislik elədiyinə görə gəlir. Hər səhər, vallahi ki, buna yəni yəqinliklə iman gətirməlisiniz. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisidir. Hər səhər, hər səhər Allah s.ə.v yer üzünə iki mələk göndərir. Bu mələklərdən biri dua edib deyir, Allahım, sənin yolunda malından xərcləyən hər kəsi malını artır, ona xeyir, bərəkət ver. İkinci mələk dua edir, daha doğrusu bəd dua edir, deyir, Allahım, xəsislik edən hər bir kəsin malını tələf elə. Məhv elə. Yaxşı, bəs sədəqə verəndə necə verməlisən ki, israf sayılmasın? Zülm eləməyəsən. Malı öz yerinə qoyasan. Yerində xərcləyəsən ki, ədalətli olasan, haqlı olasan. Necə eləyəsən? Birincisi, ən gözəl verilən sədəqə valideynə verilən sədəqədir. Yəni, birinci, ilk əvvəl insan öz valideynin qayğısına qalmalıdır. Üç nəfər ki, mağaraya düşür, bilirsiniz də, məşhur hədisdir. Onlardan biri ki, təvəssül edir, deyir, mən valideynimi hə, hamıdan çox istəyirdim. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in bizə buyurduğu tövsiyəsidir. Allahın və Rasulunun sevən, sevgisindən sonra ən birinci kim gəlir? Valideyn. Valideyn sevgisi də nə deməkdir? Onun qayğısına qalmaq. Varından ona xərcləmək. Deməli, sədəqə birinci ilk əvvəl kimə verilməlidir? Sədəqə kimi yox, qayğı kimi. Yaxşılıq kimi birinci valideyni olmalıdır. Sonra ailə, sonra qohum-əqrəba, sonra yaxınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sədəqə olaraq nəinki möminlərə, hətta kafirlərə belə yaxşılıq eləməyə tövsiyə edir. Kafirə, təsəvvür edirsinizmi? İslamın sülh dini olduğunu göstərir bu. Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn el-Asdı səhv eləmirəmsə, radiyallahu anh. Xidmətçisinə tapşırır ki, bir qoyunu kəsib soysun, Sonra deyir, soyan kimi birinci ondan bir pay qonşumuz Yahudiyə verirsən. O adam da təəccüblənir, deyir, nə? Yahudiyə niyə? Öz-özünə fikirləşir, axı bu müsəlman deyil, kafirdir. <coughs> Abdullah ibn Amr ibn Nas radiyallahu anh deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə demişdir, Cəbrail aleyhissalam mənə qonşu barədə o qədər tövsiyə elədi, o qədər nəsiyyət elədi, o qədər. Mənə elə gəldi ki, mirasdan ona da pay düşəcək. Qonşunun əhəmiyyətidir. Qonşular müxtəlif cürdür. Qonşu ola bilər, sənin qohumun olsun, həm də mömin olsun onun sənin üzərində üç haqqı var. Qonşuluq haqqı, müəminlik haqqı, yəni qardaşın qardaşı olan haqqı, bir də sədəqə, o yaxşılıq eləmək haqqı. Əgər qonşun müəmin deyilsə, qohumdursa, onda iki haqqı var sənin boynunda. Qohumluq, bir də o sədəqə vermək, yaxşılıq eləmək haqqı. Yox, əgər qonşu nə qohum, nə də mömin deyilsə, O yaxşılıq eləmək haqqı sənin boynundadır. Yaxşılığını eləməlisən. Sən öz alicənablığını göstərməlisən, mömin olduğunu göstərməlisən. Kafir olsa belə ona yaxşılığı verirsən. Nəinki kafir, qardaşlar, hətta, hətta heyvana, ağaclara, canlılara belə yaxşılıq eləmə, eləmək sədəqədən sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədis danışır sahabələrinə, deyir ki, bir kişi yolla gedirmiş səhrada, bərk susuyur və bir quyu görür, quyuya düşür, quyudan su içir doyunca, quyudan bayıra çıxanda baxır ki, bir it, it dayanıb quyun başında ləhliyir. O da su içmək istəyir. Amma quyuya düşə bilmir. Öz-özünə fikirləşir ki, mən susadığım kimi bu it də susamışdır. Düşür quyuya, quyudan su çıxarır ayaqqabısında. İtə verir. Diqqət edin, Rasulullah s.a.v. görür nə deyir? Deyir, Allah onun əməlini qəbul elədi. Günahlarını bağışladı və onu cənnətə daxil etdi itə yaxşılıq fikir verirsinizmi? İtə alınan yaxşılıq. Bugünkü gündə biz görürük ki, dünyanın bir çox yerlərində zalim, qəddar insanlar uşaq demir, qadın demir, başdan başa ağına qarasına baxmadan hamısını qırır. Onlar əlbəttə ki, əbədi olaraq cəhənnəmə düşməyə layiqdirlər. Həm kafirdir, həm də Allaha qarşı müharibə elan edib. O bir tərəfdən də özünü tolerant kimi göstərir. Hardansa yer bir xəstə heyvan tapır, gətirir, onun üstündə elə nazı ilə oynayır, güya ki, bu dəhşət ürəyi yumşaq adamdır. Bu tərəfdən <laughs> insanları məhv eləyir, o tərəfdən özünü mərhəmətli insan kimi göstərir. Vay onların halına. Sahabələr bu hədisə eşidəndə Peyğəmbər s.ə.və təəccüblə sual verirlər. Deyirlər, ya Rasulullah, məyər heyvana elədiyimiz yaxşılığa görə savab qazanırıq? Peyğəmbər s.ə.və onlara gözəl bir söz deyir. Deyir ki, fi kulli kəbidin ratbətin sadaqa. Ərəbcə bu sözün hərfi tərcüməsi belədir. Hər bir yaş qaraciyərdə sədəqə vardır. Peyğəmbər s.ə.v-in sözündə hikmət var. Qardaşlar, hər bir canlı su ilə qidalanır. Susuz o canlı məhv ola bilər, elə deyil? İnsan, məsələn, yeməksiz uzun müddət qala bilər, 6 ay qala bilər. Yeyimsiz, evsiz, yeşilsiz, minisiz və s. Ancaq susuz Uzağa 6 gün qala bilər. Uzağı. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir, hər bir yaş qaraciyərdə. Yəni, insana sədəqə vermək istəyirsənsə, heyvana sədəqə vermək istəyirsənsə və başqa canlılara sədəqə vermək istəyirsənsə, ən gözəl sədəqə nədir? Su. Hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, savabı ən böyük olan sədəqə su verməkdir. Və başqa bir hədisdə sahabələrdən biri gəlir Sad ibn Mübayidə radiyallahu anh Oğuz qəbiləsinin başçısı gəlir deyir, ya Rasulullah, mənim anam vəfat edib, öləndə də vəsiyyət eləməyib. Mən anamın əvəzinə yaxşılıq eləsəm, savabı ona gedərmi? İndiki dildə desək, ehsan versəm. İndikilər sadəcə onun formasını dəyişdirib çadır qurur, altında yemək içmək verir. Ona elə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələr də belə eləyib. Xeyr, onlar belə eləməyib. Onlar ehsanı, yəni Allah yolunda olan yaxşılığı başqa cür edib. İndi deyəcəm nə cür edib. Birini misal çəkəcəm. Saad ibn-i Badə radiyallahu anh deyir ki, yaxşılıq eləsəm savabı anama gedərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bəli. Gedər və ən gözəl sədəqə sənin su verməyindir. Səad ibn Übadə radiyallahu anhu gedir bir kasıb məntəqə tapır. Necə ki, bax, indi zəngin ərəblər, türklər, hətta azərbaycanlılar var aralarında. Afrika ölkələrinə gedirlər, Somaliyə və s. yerlərə. E, imkansız, bu su olmayan yerlərdə partizan quyuları qazdırır öz hesabına. Savabı da qiyamətə qədər ona qalır. Və Səad ibn Übəd radiyallahu anh gedir bir kasıb məntəqə tapır, orada bir su quyusu qazdırır hesabına, onu vaqf eləyir anasının adına. Deyir, bu mənim anamın adından vaqf. Yəni, nə qədər ki, o su oradan çıxacaq, savabı ona, anasına gedəcək. Budur ən gözəl ehsan, yaxşılıq. Və indi bir şey deyəcəm sizə siz ömrü boyu çalışacaqsınız ki, cibinizdə hətta qəpi olsa, qəpi, o qəpiyin bir hissəsini sədəqə verəsiniz. Axı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bir xurma ilə də olsa belə, özünüzü cəhənnəm odundan qoruyun. Bir xurma ilə. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Sənin evində heç nə yoxdur. Bir dənə xurma var. Sən fikirləşirsən ki, mənim bu bir xurmamla o kasıbın yarası sağalan deyil. Ancaq bir xurmanı ona versən, saf niyyətlə, o xurmaya görə Allah səni cəhənnəm odundan qurtarar və sən hansı səhvdə olduğu bildirərsən. Allahın yolunda olduğu, yoxsa xəsislərin, simizlərin, şeytanın yolunda olduğunu. Bir qadın iki qızı ilə gəlir Ayşə radiyallahu anh yanına. Deyir, yeməyə bizə bir şey verə bilərsənmi? Uşaqlarım acından ölür. Ayşə radiyallahu anh çıxarır, cəmi 3 ədəd xurma verir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Allahın, Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin evində yeməyə heç nə yox idi. Cəmi 3 ədəd xurma olur. Qadın xurmalara götürür, hər qızına birini verir, birini də özünə saxlayır. Bir dənəsini özünə saxlayır. Qızlar acından dərhal xurmanı yeyir, sonra anasının üzünə baxır. Əlindəki o bir dənə xurmaya baxırlar. Qadın onu da iki yerə bölür, hərəsinə bir yarısını verir. Ayşə radiyallahu anhaya bu o qədər xoş gəlir, o qədər ləzzət eləyir, o qədər imanı artır ki, bu mərhəmətə bax anada, uşağa. Və qadın çıxıb gedir, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm gəlir. Gəlir, Ayşə radiyallahu anhaya dərhal o hadisəni danışır ona. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir, sən buna niyə təəccüb edirsən? qadının o uşağa olan rəhməti nə qədərdirsə, mərhəməti nə qədərdirsə, Allahın ona olan mərhəməti ondan qat-qat artıqdır. Hədislərin birində gəlir ki, 100 dəfə artıqdır. Bir dənə xurma ilə Allah onun günahlarını bağışladı və o cənnət əlinəndir. Bir xurma ilə. Sədəqə verməyin kaş faydasını, xeyrini müsəlmanlar bilərdilər. Bilsəydilər, Dayanmadan Allah yolunda yaxşılıqlar eləyərdilər. Hamı, hamının da keyfi kök olardı. Bir kasıb müsəlman olmazdı. Necə ki, tarixdə olub bu hadisələr. Ömər ibn Abdüləziz, rahiməhullahın məsələn dövründə elə olub ki, Ərəb yarmadasında kimə zəkat sədəqə verirlərmiş, deyirmiş ki, eh, ehtiyacım yoxdur. Kənara, Yəmənə, Şama, Misirə, o tərəflərə aparırlarmış. İndi deyəcəyim hədisi qulağınızda sırq edin, qəlbinizdə daşıyın və yeri gəldikcə məclislərdə bu hədisi danışın. Faydası da inşallah azacıq da olsa mənə də çatar və siz bunu danışdıqca, cəmaat onu əməl etdikcə, vallahi ki, onlar əməlindən nə qədər savab qazanırsa, sizə də o qədər savab yazılacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Dəvu mardakum bis sadəqa xəstələrinizi sədəqə verməklə müalicə edin. Möhtəşəm hədisdir. Təsəvvür edin, sən sədəqə verirsən, özünün də xəbəri olmadan Allah Taala sənin bədənində olan hansısa bir xəstəliyi aradan qaldırır. Sən sədəqə verirsən, ailəvin, övladının başına gələn bir xəstəliyi ondan uzaq eləyir. Təsəvvür edirsinizmi bu nə deməkdir? Bir şərtlə ki, o sədəqə Allah rizası üçün olsun. Özünü göstərmək məqsədi ilə, atsan qazanmaq məqsədi ilə, əvəz-əvəz, mən verim, sabah o mənə verər. Belə söhbət olmasın. Ayşə radiyallahu anhə bir qadına sədəqə göndərir, o da təşəkkür edir. Və xidmətçi gəlir, kəniz, gəlir Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, qapardım, çatdırdım. Deyir, onlar nə dedilər? Qəstən soruşur, fikir verirsinizmi? Onlar nə dedilər? Xidmətçi deyir ki, təşəkkür etdilər. Deyir, biz də onlara təşəkkür edirik ki, savabımız özümüzə qalsın. Onların heç təşəkkürü də bizə lazım deyil. Ayədə Allah Subhanahu onları vəsf edir, o möminləri deyir. Onlar yaxşılıq eləyəndən sonra deyərlər ki, "Lə nuridu minkum cəzaən və lə şəkura." Biz sizdən nə bunun əvəzini gözləyirik, nə də buna görə təşəkkür istəmirik. Xəstələrinizi sədəqə ilə müalicə edin. Demək, İmam Beyhəqi rahiməhullah Şüabül İman əsərində maraqlı bir əsər nəql edir, rəvayətdir. Yeddi böyük tabiindən biri Abdullah İbnil Mübarək rahiməhullahdan xəbər verir, danışır onun barəsində. Deyir ki, bir nəfər Abdullah İbnil Mübarəkin yanına gəldi. Dedi, ey Əbu Abdurrahman, yeddi ildir ki, mənim əyağıma yara çıxıb Nə qədər həkimlərə müraciət etmişəm, nə qədər dərman istifadə etmişəm, yara sağalmır ki, sağalmır. İrinliyir ayağı. Abdullah ibn Mübarək rahiməhullah artıq baxır ki, həkimlik deyil bu. Burada elə bir şey eləmək lazımdır ki, Allahın kəraməti olsun onun üçün. Allah ona kömək eləsin, şəfa versin. Deyir ki, Yet bax gör, harada suya ehtiyacı olan insanlar var. Orada Allah rizası üçün bir su quyusu qazdır. Ümid edirəm ki, Allah sənin bu xəstəliyini aradan qaldıracaq. Sənə şəfa verəcək. Adam gedir, biri kasıb məntəqə tapır, su quyusu qazdırır. Bir müddətdən sonra yarası sağalır. Həmin Beyhəqi rahiməhullah öz alimi, öz ustadı barədə danışır. Onu da hamınız tanıyırsınız. Hakim, Mustadrak əsərinin müəllifidir. Deyir ki, ustadımızın üzünə yara çıxmışdı. Bir il ərzində bu yara getdikcə artırdı. Nə qədər həkim, dərman, xeyri yox idi ki, yox idi. Bir gün hakim rahimahullah deyir, gəldi, öz müəlliminin yanına, ustadının yanına, məscidin imamının. O da məşhur təfsir alimidir. Sabuni. Gəldi onun yanına, xayiş elədi ki, cümə günü Allaha dua eləsin, hamı da amin desin. İnşallah bu səbəb olar, Allah ona şəfa verər. Sabuni rahiməhullah dua edir. Hamı da amin deyir. Sonra o cəmaat arasında olan bir qadın gecə namazına qalxır, gecə namazında da səcdədə yenə dua edir hakim üçün. Sonra yatır, yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qadına deyir ki, gedin hakimə deyin ki, kasıb cəmaat üçün bir su quyusu qazdırsın, Allah ona şəfa verəcək. Allahu akbar. O da gedir, elə də edir və bir həftə keçmir ki, yarası sağalır. Bunu yaşayan insanlar olub. O insanlar ki, sədəqə verəndə o verdikləri sədəqədən ləzzət alırdılar. Onlar bilirdilər ki, bunun mükafatı həm bu dünyada, həm də ahirətdə artıqlaması ilə qayıdacaqdır. Ayşə radiyallahu anhə səhər-səhər gətirib 100 min dinar sədəqə verirlər. 100 min dinar hədiyə verirlər daha doğrusu. Bir dinar 4 qram qızıla yaxındır. 100 min dinar bilirsiniz nə deməkdir? Evində olan kəniz, o xidmətçi, köməkçisi fikirləşir ki, axşamüstü gələrəm, biraz bu puldan götürərəm, səhər gedib bazarlıq eləyərəm ev üçün. Evdə yeməyə heç nə yoxdur. Ağlına da gələ bilməz ki, axşama kimi bu puldan heç nə qalmayacaq. Axşam üstü gəlir ki, pul götürsün. Ayşə radiyalana deyir ki, pul yoxdur. Deyir, o, o, o boyda pulu sən neynədin? Deyir, o qədər kasıb var ki, payladım bu kasıblara. Deyir, axı evdə yeməyə heç nə yoxdur. Əsas rəvayətin bu hissəsidir, subhanallah. Deyir, mən nə bilim evdə heç nə yoxdur. Sən mənə desəydin ki, evdə heç nə yoxdur, özümüzü də bir qədər saxlayardım. Subhanallah, adam ancaq yaşadığı günü düşünürmüş. Ki, bu gün yaxşılıq eləyim, bu gün bir qarım yerəmi tapım, doyum, yeyim. Sabah Allah kərimdir. Düzdür, sabaha da fikirləşmək olar, ancaq sabahı fikirləşib ona arxain olmaq olmaz. Kim sənə zəmanət verə bilər ki, sabaha sağ çıxacaqsan? Sabaha fikirləşmək olma, olar. Yəni, hədis var. Səhih rəvayətdir Ədəbül Mufrad əsərində. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xəlifə olduğu dövrdə ona xəbər çatır ki, filan əyalətdə, filan yerdə insanlar, oradakı o tabinlər hələ, tabinlər, atın balasını doğulan kimi, bu dayçanı, doğulan kimi kəsib yeyirlər. Və deyirlər ki, bəlkə bu böyüyənə qədər heç mən sağ qalmadım. İndi ondan faydalanım, yeyim onu. Ömər radiyalana məktub yazır ki, bir də belə eləsəz hamınızı cəzalandıracam. Sən də bundan bəhrələnməsən, sənin övladların bundan bəhrələnsə, niyə bunu öldürürsən? Qoy böyüsün, cəmaata fayda versin, cəmaata. Və başqa bir hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən deyir ki, əgər görsən ki, qiyamət başladı, əlində də bir qələm, qələm bilirsiniz də nədir? Çubuq, əkmək. Əkmək üçün. Ək, əkirsən ki, böyüsün, bar versin. Hə. Əlində də bir qələm var, fürsət tapsan onu bastır. Ək onu. Qiyamət deyə bunu əkdin sonra bu, onsuz da qiyamət qopacaq, heç bir faydası olmayacaq. <coughs> Peyğəmbər s.ə.v bununla demək istəyir ki, müsəlman ümmətinin gələcəyi üçün çalışmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Ancaq şəxsən özün üçün gələcəyi və arxain olub nəsə yığmaq bədbəxtçilikdir. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm, qardaşlar? Fərqi budur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ki, gətirir o qoç verir, Ayşə radiyallahu anhə deyir, bunu kasıb qonşulara payla, bilirsiniz də, məşhur hədisdir. Axşamüstü sonra gəlir, soruşur ki, payladın mı? Deyir, bəli. Deyir, biz özümüzə nə saxladın? Nə qaldı bizə? O da çıxarır, qol tərəfindən biraz saxlayıb, deyir, bu qaldı ya Rasulullah. Deyir, xeyr. Bizə o payladığın qaldı. Bunu isə yeyəcəyik, həzm olub gedəcək. İndi siz fikir verin, qardaşlar. Hədisə baxın. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Adəm övladı var dövlətim, var dövlətim deyə fəxr edir. Halbuki onun var-dövləti ancaq yeyib həzm elədiyindən, yeyib köhnətdiyindən, bir də sədəqə verib qazandığından ibarətdir. Əsas üçüncüsüdür, qardaşlar. Bu ikisi heç nədir? Dünyanın fani ləzzətidir, keçici zövqüdür. Yeyirsən, həzm olub gedir. Geyirsən, maşını da istifadə edirsən, ev də istifadə edirsən, ayaqqabı da, hər bir şey köhnəlir, atırsan oyuna. Sədəqənin isə köhnəsi olmur. Sədəqə verdikcə təzələnir. Artır sənin savab dəftərvə gedir. Və fikirləşin, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini. Deyir ki, insan öldükdən sonra qəbirədək onun arxasında nə gedir? Üç şey gedir, bilirsiniz də. Əməlləri, yaxınları, qohum əqrabası, dost danışı, bir də var dövləti. İkisi qayıdır, biri onunla qalır. Onunla qalan nədir? İstəyirsinizsə bu var dövləti də özünüzlə aparasınız. Hə, istəyirsiniz? Heç kəs axı var dövləti özünə apara bilmir, elə deyil. Bir dənə kəfəndən başqa heç nə aparmır. İstəyirsiniz var dövləti özünüzlə aparasınız. Onu başqa formaya çevirmək lazımdır. Var dövləti əmələ çevirməlisən ki, özünlə apara biləsən. Sahabələr onu eləyirdilər. Sahabələr bunun üçün çalışırdılar. Əlinə gələn var dövləti özünə bəs edəcəyə qədər, ailəsinə bəs edəcəyə qədər götürürdü yerdə qalanını yığırdı qiyaməti savab əməl dəftərinə. Diqqət edin, sarayda böyümüş, zadəgan ailəsində böyümüş, həmişə yaxşı yeməklər yemiş bir insan sahab olduqdan sonra o dərəcədə imanı artır ki, o dərəcədə islah olur. Əlinə gələn hər bir şeyi Allah yolunda xərcləyir. Hansı sahabədir? Musab bin Əhsən. Salman Farisi radiyallahu anh. Demək, tabiinlərdən Şəbi rahiməhullah rəvayət edir. Deyir ki, dostumla bir yerdə Salman Farisinin evinə qonaq gəldik. Qabağımıza çörək bir də bir qədər duz qoydu çörək və bir qədər duz. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Subhanallah. Xilafətin ən çiçəklənən vaxtı, imperiyaların darmadağın olan vaxtı, qənimətlərin bol-bol gəldiyi bir vaxtda hamıya da Beytulmaldan qənimət çatırdı. O cümlədən də Salman Farisiyə. Evində duz və çörəkdən başqa heç nə yoxdur bu adamın. Bu ona bəs eləyirdi. Deyir, dostum dedi ki, biraz kəkotu olsaydı qatardıq bu duza, dadı, dadı biraz dəyişsin, çörəyə batırıb yiyək. Salman Farisi xidmətçisini çağırır, göndərir bazara. O da gedir, kəkotu alır, gətirir. Yeməyi yiyib qutarandan sonra, yeməyi yiyib qutarandan sonra, deyir, dostum dua elədi ki, Allah, əlhəmdülillah, həmd olsun Allaha ki, bu yeməklə bizim qarnımızı doydurdu və bununla bizi qani elədi. Salman Farisi radiyallahu anh gözəl bir söz deyir. Deyir ki, əgər sən qabağına qoyulan yeməklə qani olsaydın, mənim camım baqqalın yanında girov qalmazdı. Kəşotu yox idi evdə. Almağa pulu da yox idi. Pulu da yox idi. Camını girov qoyur ki, qonağın xətrinə dəyməsin kəkotunu götürür, qonaq razı qalsın. Bu kişilər, qardaşlar, belə yaşayırdılar. Ona görə onların adları 15 əsrdir ki, çəkilir. Mənim heç babam yadıma düşmür. Babamın adını heç çəkmirəm. Hərdən yadıma düşəndə ona rəhmət oxuyuram. Hərdən o da. O da yadıma düşsə gəlir. Amma bu sahabələrin adı dilimdən düşmür qəlbimdən çıxmır. Onlara olan sevgi qəlbimdədir. Mənim kimi milyonlarla insan var. Müsəlmanlar ki, onların adlarını çəkir. Təsəvvür edir, hər deyəndə radiyallahu deyir. Nəinki, bunların xoşbəxtliyinə baxın ki, bu insanların xoşbəxtliyinə baxın. Düşmənlər də bunlar üçün faydalıdır. Məyər onları söyən yoxdur, onlara lənət oxuyan yoxdur. Nə qədər onlara çox lənət oxunursa, söyülürsə, haqqına girilirsə, savabları artır. Bilirsiniz də, müflis o kəsdir ki, qiyamət günü gələcək, birini söyüb, birini haqqına girib, birini döyüb, birinin malını alıb, bir savabları ilə hesablaşacaq. Ayşə radiyallahu anhəyə gəlib deyirlər ki, bəziləri deyir, sohabələri söyür. Əli ibn Əbi Talibi, Muaviyyəni, Osmanı, hətta Əbu Bakrla Ömərə də dil uzadırlar. Radiyallahu anhüm. Ayşə radiyallahu anhə təbəssüm edir. Deyir, siz buna təəccüb edirsiniz. Burada nə var ki? Allah subhanət hələ onlara İslamda yaşamaq üçün az ömür nəsib elədi. Lakin qiyamətə qədər onlar üçün savab qapısını açıq qoydu. Ən çox da savab qazanan, mən belə düşünürəm ki, Muaviyyə radiyallahu anhudur. Bu mövzuda. Muaviyyə radiyallahu anhu barədə yeri gəlmişkən bir mövzudan başqa mövzuya keçirəm. Yeri gəlib deyə keçirəm. Mötəbər hədislər var indi bu yaxınlarda inşallah yeni bir kitabımız Allah nəsib eləsə çıxacaq. Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı bu kitab 2003-cü ildə çıxıb, ancaq hədisləri çıxıb. Sırf hədislər idi. 1322 hədis idi o kitabda. İndi isə həmin kitab şərhi ilə çıxacaq. Şəmailin Nəbi kitabını kimi. Eyni, şərhi ilə. Onun şərhində həmin o Muaviyyə radiyallahu barədə olan hədislərə görəcəksiniz. Möhtəşəm hədislərdir. Hətta bəzi hədislər var ki, Peyğəmbər s.ə.v şəxsən onun üçün dua edir ki, Allahım, onu doğru yolda gedənlərdən və doğru yol göstərənlərdən və cənnətə daxil olanlardan et. Muaviyyə radiyallahu anhə lənət oxuyan və ya onu kafir sayan və ya onda nöqsan tutan insan birbaşa Peyğəmbər s.ə.və dil uzatmış olur. O ki, qaldı Muaviyyə radiyallahu anhə barədə Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi bədduaya Allah onun qarnını doydurmasın. Üç dəfə sahabəni Ənəs ibn Malik radiyallahu anhını göndərir ki, get Muaviyyəni çağır. O da gəlmir. Yəni, daha doğrusu ləngiyir yemək yediyinə görə. Peyğəmbər s.ə.v də dua edir, deyir Allah onun qarnını doydurmasın. Bundan yapışıb bəziləri Muaviyyə radiyallahu anhudan nöqsan tuturlar. Halbuki böyük alimlər, tabinlər, sahabələr hamısı bilirdilər ki, bu nöqsan deyil onun üçün. Bu nöqsan deyil, əksinə bu onun üçün şərəfdir. Tərifə layiq məqamı da onun. İndi deyəcəm nə cür? <coughs> İmam Muslim, rahiməhullah, öz səhi Muslim əsərində həmin hədisi Muaviyyə radiyallahu anhunun tərifə layiq xüsusiyyətləri fəslində gətirib. <clears throat> Diqqət edin hədisə. Ənəs ibn Malik radiyallahu anhın anası Ummu Süleym bir qızı, qız uşağını öz himayəsinə götürür. Qız yetim olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də həmişə Ənəs radiyallahu ilə birgə onların evinə gələndə qızı görürmüş. Qız da balaca olur. Qız gəlib həddi buluğa çatdıqda, artıq hicabda, Peyğəmbər s.ə.v ilə rastlaşır. Yolda Peyğəmbər s.ə.v qızı görür, deyir, sən həmin o qızcıqasın. Deyir, bəli, ya Rasulullah. Deyir, nə böyük qız olmusan. Görün, bundan artıq böyüməyəsən. Qız <laughs> şoqa düşür. Ki, Peyğəmbər s.ə.v niyə buna belə bəddua elədi? Ağlaya-ağlaya qaçır evə. Gəlir Ummu Süleymə radiyallahu anhəyə bunu danışır. Müslim də başa düşmür ki, Peyğəmbər s.ə.v kimi əxlaqlı insan birdən-birə niyə belə bir söz desin? Özü də bu qıza, qız neyini buna? Yetim uşaq. Tez hicabını yeyinir, qaça-qaça gəlir, təngə nəfəs Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Deyir, ya Rasulullah, sən niyə mənim yetimimə bəddua eləmsən? Deyir, nə demişəm ki? Bax, artıq sualından başa düşülür ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu bəddua məqsədi ilə deməyib deyir, nə demişəm ki, özü də gülümsüyür, təbəsim edir. Deyir, demirsən ki, bundan artıq böyüməyəsən. Yəni, ölüm diləmirsən onu. Peyğəmbər s.ə.v təbəssüm edir, deyir, ey Ummu Süleym. Bax, hədisin əsas bu yerdir, qardaşlarım. Buna diqqət verin. Deyir, ey Ummu Süleym, məyər sən bilmirsən ki, mən Rəbbimlə şərt kəsib, şərt bağlayıb, demişəm ki, ey Rəbbim, ümmətimdən kimə haqsızcasına bəddua edərəmsə, lənət oxuyaramsa, söyərəmsə, bunu onun üçün mərhəmət, cənnətə daxil olmaq üçün bir səbəb et. Allahu akbar. Bu hədis bəs eləyir Muaviyyə radiyallahu anhunun məqamını sübuta yetirmək üçün. Həmçinin, səhv eləmirəmsə, Əbu Hatimin razidir, səhv eləmirəmsə. Bir nəfər gəlir onun yanına, deyir ki, mənim müayibəyədən zəhləm gedir. Deyir, niyə? Deyir, çünki o Əliyə qarşı çıxıb. Halbuki həmin adam xavaric olur, Əlidən də zəhləsi gedir. Hər ikisindən zəhləsi gedir. Radiyallahu anhumadan, hər ikisindən. Sadəcə olaraq onlarda belə şey var axı, Əli, Əli ibn Əbi Talib necə deyirdi, radiyallahu anh, yəquluna kəlimətəl haqq, uridə bihə batil. Haqq söz deyirlər, ancaq batil məqsədlər güdürlər. Doğrudur, Muaviyyə xətaya yol verib. Əliyə qarşı çıxmaqda xətaya yol verib. Amma, qardaş, biz bilirik, axı, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var. Əgər müştəhid, yəni alim, onlar da alimdən də yüksək dərəcədədir, sahabədir iştihad edib bir qərar verərsə, doğru olarsa iki savab qazanar, səhv olarsa bir savab. Savab, savab qazanar. Sən necə onda nöqsan tuta bilərsən? Savab qazanır. Alim gülə-gülə görün ona nə deyir? Subhanallah. Deyir ki, Muaviyyənin Rəbbi mərhəmətli Allahdır. Günahları bağışlayan Allah. Muaviyyənin rəqibi alicənab insandır, Əli ibn Əbi Talib. Sənə nə düşüb onların arasına girirsən? Və nəhayət Əbu Tavbə Əl-Həvlənin gözəl bir sözü var, deyir ki, Muaviyyə radiyallahu anhu səhabələrin önündə bir örtükdür. Örtük. Kim o örtüyü qaldırarsa, azacıq belə qaldırıb baxmaq istəyərsə, örtünün arxasındakılara da başlayacaq dil uzatmağa. O örtüyə yaxınlaşmayın. Allah s.ə. Quran-ı kərimdə onları tərif edir. Sahabələrdən razı qaldığını bildirir. Doğrudur, sizə deyə bilərlər ki, sizə deyə bilərlər ki, bu mühacirlərə aid idi. Ənsara aid idi. Lakin Muaviyyə Məkkənin fəthindən sonra İslamı qəbul edib. Nə mühacirdir, nə də ənsar. Lakin ona aid də ayə var. Məkkənin fəthindən əvvəl Allah yolunda canı ilə və malı ilə vuruşanlar, Məkkənin fəthindən sonra Allah yolunda canı ilə və malı ilə vuruşanlar barədə Allah subhanətələ Quranda xəbər verir ki, birincilər ikincilərdən üstündür, düzdür, üstündür. Çünki onlar həm hicrət edib, həm hicrətdən əvvəl İslamı qəbul edib, çətin günlər görüb və s. Amma axırda, ayən axırında nə deyir? Və kullən vadəllahul husnə. Allah onların hamısına cənnəti vəd edib. Əhsən. Və nəhayət sonuncu sədəqə ilə bağlı qardaşlar, gözəl söz, söz sədəqədir. Ola bilər sənin malın olmasın, yaxşılıq eləməyə, sədəqə verməyə. Ola bilər. Dilin də yoxdur, qardaş. Birinə bir gözəl nəsiyyət eləyəsən, birinə gözəl söz deyəsən, könlünü alasan, təsəlli verəsən. Sizə yəqin ki, sonuncu dərslərimizdən birini o diskləri payla paylayıblar, veriblər, hədiyyə eləyiblər. Əhval ruhiyyənin həmişə gözəl olması. Qulaq asmısınız? İnsana gözəl sözlər desən, Gəlib görürsən ki, qardaşın sıxıntı içindədir. Kədər içindədir. Hə? Gəlib deyirsən ki, qardaş, niyə sıxılırsan? İmtihandır. O deməkdir ki, Allah səni sevir, imtihana çəkir. O deməkdir ki, Peyğəmbərə oxşayırsan, sallallahu aleyhi və sələmin yolunu gedirsən deyə imtihanın artır. İmtihandırsa, deməli günahların silinir. İmtihana səbir edirsən, savabın artır. Bu imtihandan sonra yollar açılacaq. Dillə ona təsəlli verirsən. Bu da olur sədəqə. O kəslər ki, əlbəttə ki, gecə-gündüz dedikodu yayır, onu pisləyir, bunu pisləyir, dostların arasına vurur, təmiz adamlara şər yaxır. Onların vay halını. Onlar sədəqə yox, günah qazanırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında sahabələr gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, filan qadın Gecəni namaz qılır. Diqqət edin ha, gecəni namaz qılır. <laughs> gecə namazları. Əksəriyyət o gecə namazlarına qalxmır. Gündüzləri oruçdur. Yaxşı işlər görür. Sədəqə paylayır. Baxın, qadının əməllərinə baxın. Lakin qonşularına dili ilə əziyyət verir. Diqqət edin vaciblərdən əlavə gecə namazı, sədəqə, yaxşılıqlar eləyir, lakin bircə dil, bu başa bəla olan dil, gör onun əməllərini necə puç eləyir. Peyğəmbər s.ə.v deyir, o qadında xeyir yoxdur. O cəhənnəm əhlindəndir. Allahu Akbar. Bu dilinizi qoruyun, qardaşlar. Səhih hədisdə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər səhər bütün əzalar dili təkvir edir. Əməlli başlı təkvir edir. Kafir sayır. <laughs> Əməli başlı yükəffir deyir. Peyğəmbər s.ə.v. Təkvir edir. Hər səhər deyir, bax ha, özü yaxşı apar. Sənə görə biz əziyyət çəkirik. Heç görmürsünüz, kimisə dilinə görə, dilini tutub da artıb dilinə vursunlar, dilini kəssinlər, nəsə. Görmürsünüz, yox, dilə görə adam başına vururlar, qarnına vururlar, bıçaqlayırlar və s. Dilə görə başqa əzalar əziyyət çəkir. Dilinizi qoruyun, qardaşlar. Vay o kəslərin halına ki, dolar dilinin ucbatından cəhənnəmin dibinə düşür. Səhih rəvayətlərin birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizdən əvvəlki ümmətlərdən, İsrail oğullarından iki dost, biri abid, biri isə fasik, günahkar var imiş. Abid hər fasiqi görəndə deyirmiş ki, Allahdan qorx. Əməllə, bu pis əməldən çəkin. O isə öz əməlində davam edirmiş. O günahı davam edirmiş. Axırda abid adam, abid adam, həmin o fasiq adamı təxvir edir. Kafir sayır, deyir ki, vallahi Allah səni bağışlamayacaq. Sən əbədi zəhənnəmliysən. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qiyamət günü Allah subhanət hələ onların hər ikisini hüzuruna çağırır Deyir, sən nə cürətlə mənim əvəzimə hökum vermisən? Mən artıq onu bağışlamışam. Sən isə cəhənnəmlisən. Bircə kəlmə ilə, bircə kəlmə ilə cəhənnəmə düşür. Halbuki həmin adam özü abid idi. Adam onun zahirinə hökum verdi günaha görə. Lakin Allahın ona edəcəyi mərhəməti yadından çıxartdı ki, Allah ona mərhəmət edəcək. Adamı kafir saymaq olar, qardaşlar. Bunu da bunu da səhlənkar yanaşmaq olmaz. Əgər kimsə Allahı söyürsə, kimsə Allahın varlığını bilərəkdən inkar edirsə, kimsə Allahdan qeyrisinə bilərəkdən səzdə edirsə, sən ona müsəlman demə, qardaş. Bu nə vaxt İslamı qəbul elədi ki? İslamı qəbul edən adam dili ilə əgər Lə ilə illallah Muhammed Rasulullah deyirsə, qəlbi ilə təsdiq edirsə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, sonra ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəldirsə, sən ona necə müsəlman deyə bilərsən? Bunun artıq hökmü məlumdur. Buna üzr yoxdur. Amma o insanlar ki, cahilli üzündən uzaq bir yerdə yaşadığına görə ona İslam gəlib çatmayıb. Allahı sevir, lakin Allahla bağlı olan müəyyən şəriət qanunlarından xəbəri yoxdur və hətta bilmədən dilindən elə bir söz çıxır ki, əslində o şirk sayılır, küfr sayılır. Allah onu bağışlayır. Bilməyib eləyir bunu. Ancaq bilərəkdən açıq aydın küfr sayılan, şirk sayılan əməli kimsə edirsə, ona müsəlman deməyin, qardaşlar, Allahdan qorxun. Ondan uzaq olun. Və bu hədisin ardı gəlir, Sahabələr deyir ki, filan qadın da, diqqət edin, yalnız vacib namazları qılır. Nə nafilə namazı, nə gecə namazı qılmır. Yalnız nafilə, e, vacib namazları qılır. Yalnız, fikir verirsinizmi? Sonra gör nə deyir? Yaxsız pendirdən sədəqə verir. Bu nə deməkdir? Demək istəyirlər ki, o dərəcədə çox sədəqə paylamır, yaxşılıq eləmir, imkanı yoxdur. Ancaq Heç kəsə əziyyət vermir, böhtan atmır, söymür, nalayıq sözlər demir, dili ilə heç kəsə əziyyət vermir. Peyğəmbər s.ə.v görün nə deyir? O qadın cənnət əhlindəndir. Allah subhanət hələ bizləri belələrindən etsin. Amin. O kəslər ki, Peyğəmbər s.ə.v onları tərif edir. Deyir, sizin yaxşınız o kəslərdir ki, onlardan həmişə yaxşılıq umulur, heç vaxt pislik gözlənilmir. Hərdən eləsə o pisliyi, onu xəta kimi qəbul elə. Çünki bu adamın xasiyyəti yaxşılıq eləməkdir. Əlindən indi bir dəfə xəta çıxıb, onu sən bağışlamalısan. 70 cür üzr tapıb onu bağışlamalısan. Bəziləri kimi müşrikə, kafirə 700 cür üzr tapıb müsəlman sayır. Onlar kimi olmamalısan, qardaş. Müşrik müşrikdir. Ona nə don geyindirirsən, <laughs> geyindir. Qiyamət günü Allah Taala onu məhşər ayağında gətirəcək ki, bu müşrik idi, kafir idi. Sən niyə buna don geyindirirdin? Bu isə qardaşın idi. Niyə bunu alçatmağa çalışırdın? Məhv eləməyə çalışırdın. Ay bədbəxt. Bu bir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Sizin ən pisiniz o kəslərdir ki, onlardan həmişə şər gözlənilir və heç vaxt xeyir umulmur. Belələrindən uzaq durun, qardaşlar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, insanlar arasında elələri var ki, onlar xeyir qapılarını açan, şər qapılarını bağlayan açar kimidirlər. Və elələri də var ki, şər qapılarını açan, xeyir qapılarını bağlayan açar kimidirlər. Xeyir qapılarının açarları əlində olan kimsələrin xoş halına, şər qapılarının açarları əlində olanların vay halına. Vay halına. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə hədislərin birində deyir ki, sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Sahabilər bəli deyəndə deyir, o kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür. Qardaş, o qardaşın ki, sənə həmşə gözəl nəsiyyətlər edir, xeyrxax işə yönəldir, səni düzgün istiqamətləndirir, sən onu görəndə ancaq ürəyin asılır, imanın artır, ondan möhkəm yapış. Qardaşlığı qoru o kəslər ki, pis əməllər edir, yaramaz işlər görür, bunu da Peyğəmbər s.ə.v deyir. Deyir ki, sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? O kəslər ki, dedikodu yayır, dostların arasını vurur və təmiz adamlara şər yaxırlar. Beləsini görsəz, qardaşlar, onlardan qaçın. Kim olur olsun, 15 ilin dostudur, birdən-birə var dövlət onu dəyişdirdi, çaşdı, dəyişdi və çevrildi, bu qəbil insanlardan oldu. Və yanında oturursan, qardaş, ancaq səni kədərləndirir. Dediqodu, pislik, dostların barədə nəsə deyir, dostların arasına vurur, təmiz adamlara şər yaxır. Qardaş, bunlardan uzaq olun. Sahabələrdən biri deyir ki, mən dostuma öz dərdimi, dərdimi hələ başqa şeyləri dediqodunu demirəm. Dərdimi danışmıram ki, onu kədərləndirməyim. Düşmənimə də onu danışmıram ki, onu sevindirməyim. Dərdimi ancaq və ancaq o dərdi həll edə biləcək, o bəladan məni qurtaracaq, Allaha, Rəbbimə şahid edirəm. Vallahi, qardaşlar, dərdinizi Rəbbinizə, xüsusən də gecənin üçdə birində şahid edin, görün o zalimin cəzasını Allah-u Teala nə cür verəcək? Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanət hələ bizlərə bol-bol neymətlər nəsib eləsin. O neymətlər ki, bizi çaşdırmayacaq, əksinə cənnəti qazandıracaq. O neymətlər ki, onun sayəsində biz kasıb mömin qardaş və bacılarımıza, xüsusən də dul bacılarımıza, yetimlərə əl tutacaq, kömək eləyəcəyik. O neymətlərə bizə bol-bol nəsib eləsin ki, biz onların sayəsində cənnəti qazanaq. Həmçinin bu dünya dediyim kimi fani dünyadır. Gəldi gedər dünyada və başdan axıra qədər mömin üçün bir imtihan yeridir. Bu dünyadan sonra daha böyük imtihan gəlir qəbirdir. Qəbirdə qiyamətə qədər tənha qalacağımız bir dövrdür. Sonra ondan da daha böyük imtihan gələcək məhşər günü, sorğu-sual günü. Ondan da sonra lap böyük imtihan gələcək. O imtihan ki, hər bir peyğəmbər o körpünün başında dayanıb, körpünün üstündən keçənlər üçün Allahım xilas et, xilas et deyə dua edəcək hər kəs də oradan xilas olmayacaq. Əksəriyyət hər 100 nəfərdən biri oradan xilas olacaq, 99-u isə cəhənnəmli olacaq. Hamımızın adından Allahdan istəyirəm ki, Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda duracağımız zaman və bir də o körpünün, cəhənnəm üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhmet bizə kömək ol, bizi bağışla, bizi cənnət əhlindən et. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə ilə